luptă cu literatura și cu cultura. O să ziceți, păi nu se întâmplă întotdeauna așa? E, nu chiar. E o perioadă privilegiată. De aceea uh, merită cunoscute, nu, nu, nu te poți dispensa de, de cunoașterea chiar a unor detalii atunci când citești pe Vergilius, când citești pe Horatius,